Ogoita hamar mila pertsona langabetu kondatzen dira gaur egun ipar Euskal Herrian, eta egungo erronka nagusia lan eskaintzak eta eskaerak harremanetan jartzea da, plataforma horrek bilduko ditu biak. L'intérêt numéro 1 c'est de faire matcher les deux. On a utilisé pour cela de l'intelligence artificielle qui va permettre de lire différemment un CV et aussi d'optimiser euh, l'offre que va proposer l'employeur. Lan hori dagoeneko polanploa bezalako egitura batek egiten du, orduan ze berezitasun duen plataforma horrek galdegin diogu André Garretari. La particularité numéro 1, c'est qu'elle fédère tous les acteurs économiques et les collectivités du territoire. Ça, euh, je ne connais pas encore. CCI, laborantza gambara, ofizialena ametzondo shopping, departamendua, elkargoa edota estatua bera, publiko eta pribatuen artean martxan izanen da. Hortarako, plataforma sustengatzea erabakidu departamenduak, anik trundai autetxia. Kontxelio departamentak, xosak ezarriko titu, e, iru urtez e, ezarriko titu e, berroi eta malau milion, maia engainian, zenta nahi du, arrunt, plataforma tekniko hori uh, laundu, antrepresak uh, Hortira, kap emploi, pol emploi, le konsei de développement, dena elkarrikin eh, zerbait egiten aldugu. Garapen kontseilua ere partaide da, formakuntza lagunduko duen tresna izanen baita, Filip Maite. Garapen kontseilua ari gira mementu untan eh, pentsatzen eta baita ere antolatzen pixkat orientazioari buruz eh, proiektu zonbaitzu eta webgune hori ahunt hortan sartzen da. Eta beraz naturalki gingira sustengoa emaiteko, baita ere gure tokia hartzeko, bai enplegua arrazo bat bada, gure ustez ere formakuntza aldean, orientazio aldean, eh, beste zerbait eh, pentsatu behar da. Formakuntzak ikastaroak edo alternantziak ere, egunero zazpi mila eskaintza baino gehiago proposatzen ditu, Amploa Pei Bask Plataformak.